Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ella no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió. Te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se no te quiere ella. Y ahora todo cambió, me toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Uh, cambió, cambió y tú estás pagando. Se fue el balón y quiere seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Que va para la calle sin dar detalles. Con ese traje yo dudo que ella fallé. Siempre linda con o sin maquillaje. Siempre en línea automático el mensaje ahora todo cambió, me toca ella. Mari una botella, gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, me toca ella. Mari una botella, gracias al maltrato se puso cambió, comenzó por su estado. Ahora te toca esperarla sentado. Cambio de número, pa' que usted ni piense en llamar. Te toca extrañarla nada más. Ya jugó tu número y también borró tu número. cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Yeah. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió. Te toca ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la 1964.